Sljedeće pitanje, assalamu alaikum, molim vas da objasnite šta se dešava sa dušom umrlog kada je u Berzahu, jer smo čuli da duša nakon smrti obilazi kuću. E, to su ono što oni govori, znači period nakon smrti boravog duže u Brzehu i njen život, to su detalji koji su nam manje poznati, ne trebamo, a to što neko kaže da dolazi duša ovaj ondje, znači to, često to je to je govor čovjeka bez znači, utemeljenja, ali sve detalje o tome, znači čovjek ne zna dovoljno i ne treba ga to opterećevati, znači molimo Allah subhanahu wa ta'ala za takve duše, da je Allah oprosti, dajemo sadako na njihovu duše, ali osnovi te duše borave u mezaru, osim sa izuzetcima, znači određene odabrane duše i slično, znači da Allah subhanahu wa ta'ala, ali o tom znanju, znači to je znanje gdje ne trebamo se opterećivati, jer od nečega od gaiba na određen način, ono što je Ali se to selam rekao u vjerodostojnim hadisima, o tome prihvatamo, a sve druge priče i govore ne prihvatamo. Jer je to pitanje vjerovanja i akideta.